محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها فان كل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار أيها الناس عباد الله أوصيكم بتقوى الله عز وجل فإنه قد فاز المتقون نقزنق وإسلام بعد يكم حمد الله جل وعلا أكم تكي سؤالنا سلام تمويت محمد صلى الله عليه وسلم نكوسيني فموجنا كيوسي نفسي ينقو جو يكم وقوب الله جل وعلا وحقيقة ومفعول ونكمش الله سبحانه وتعالى ayuha nasu ibadallah ndugu zangu waislamu kwa hakika masahaba wa mtume sallallahu alayhi wasallam hawakuona jambo lolote la thamani kwa wao katika uhai wao wa kidunia isipokuwa kuipambania na kuipigania dini ya Allah jalla wa ala ambayo Allah aliwakirimu nayo nayo ni dini ya Uislamu hawakuona lolote la thamani mbele yao zaidi ya dini ya Uislamu ambayo Allah Jalla wa Ala amewakirimu nayo ambayo ndiyo sababu ya wao kuingia katika janna na kila atakayefuata dini hiyo na miongoni mwa mambo ambayo waliyatilia umuhimu na kuyafanyia kazi ni mambo ambayo Allah ameahidi pepo juu yake hata kama yana ugumu kiasi gani yanawagharimu katika damu zao na mali zao lakini wao walijitoa lillahi rabbil alamin kwa kujua kwamba malipo tutakayokutana nayo baada ya maisha haya ni makubwa kuliko matatizo tutakayokutana nayo wakati wa kutekeleza sheria hizo na miongoni mwa mambo nitakayoeleza leo insha Allah nitaelezea mazingatio yanayopatikana katika vita vya Mu'ta ghazwatu Mu'ta kwa hakika kuna ndani yake mazingatio kwa tulabul ilmi na watu wenye kujishughulisha na jambo la dini yao ya Uislamu ayuha nasu ibadallah masahaba walipitia vipindi vigumu katika kuinusuru na kuitetea dini hii ya Uislamu na walifaa na kustahiki kuwa ni wanafunzi wa mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam kwa vile walivyosimama sawasawa katika kuitetea dini hii pasi na kujali chochote hawakujali lawama za mwenye kulaumu wala hawakujali kupoteza mali zao wala kupoteza nafsi zao Mtume sallallahu alaihi wasallam aliandaa kikosi maalumu kwa ajili ya kwenda kuwapiga Warumi wa Mu'ta ambayo iko huko Sham kwa wakati huo na sababu kubwa ni kwamba mtume sallallahu alaihi wasallam alimtuma mjumbe wake kwenda kwa amiri wa Busra na barua kwamba mpelekee amiri wa Busra akakutana na mtu anaitwa Shurahbil njiani akamwambia huenda wewe ni mjumbe wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam akamwambia naam kisha akaamrisha watu wake wamkamate huyo wamkate shingo yake wakamuua yule sahaba Al-Harith ibn Umair radiyallahu ta'ala anhu mjumbe wa mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam jambo hilo likawa kubwa kwa waislamu na kwa mtume sallallahu alayhi wasallam yeye akaliandaa jeshi mtume alayhi salatu wasallam kwa ajili ya kwenda kupambana na watu wale na kuilipa damu ya Al-Harith ibn Umair radhiyallahu ta'ala anhu akaandaa kikosi kisha akawachagua maamiri watakaosimamia jeshi hilo akawachagua makamanda watatu wa kwanza ni Zaid ibn Harith na wa pili ni Jaafar ibn Abi Talib na watatu ni Abdullah ibn Rawaha radhiyallahu ta'ala anhum na ilikuwa haijawahi kutokea mtume sallallahu alaihi wasallam kuandaa kikosi cha jeshi kisha akawakabidhi makamanda watatu kwa kuwapangilia hivyo isipokuwa vita vya Mu'ta walitoka maswahaba hawa wakiwa na yakini kwamba sitoenda kuuawa kuanzia Zaid ibn Haritha alitoka akijua kwamba mimi hapa naenda kuuawa katika vita hivyo kisha Jaafar ibn Abi Talib ndugu yake na mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam mtoto wa ammi yake wanatoka nyumbani wakijua kwamba sisi tunaenda kuuawa lakini hilo halikuwazuia wakatoka hivyo hivyo kwa amri ya mtume sallallahu alaihi wasallam hadithi عند البخاري على سمية عبد الله بن عمر رضي الله anasema amara rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi ghazwati mu'ta alitawalisha mtume sallallahu alaihi wasallam katika vita vya mu'ta zaid ibn haritha zaid ibn harith muhibbu rasulillah sallallahu alaihi wasallam kipenzi cha mtume sallallahu alaihi wasallam na maula wake akamwambia wewe ndio utakayeshika bendera kisha akasema mtume sallallahu alaihi wasallam in qutila zaidun fa jafar akiuawa zaid katika vita hivyo basi bendera ataishika jafar wa in qutila jafar fa abdullah ibn rawaha na akiuawa jafar ibn abi talib basi bendera ataishika abdullah ibn rawaha kisha akawapa wasia mtume sallallahu alaihi wasallam akawaambia satajiduna fiha rijalan fi sawami'i mu'tazilin nyinyi mtawakuta watu katika mahekalu sehemu za ibada wamejitenga fala tata'arradu lahum msiwaingilie wao mkawashambulia waacheni na jambo lao muda wa kuwa hawajajitoa katika mapigano wala taqtulu mraa wala msimuue mwanamke wala saghiran wala msimuue mtoto mdogo wala kabira mfania wala mtu mzima aliyekongoroka yani mzee mtu mzima pia msimpige wala taqta'u shajaran wala msikate miti wala tahdimu binaan wala msivunje majengo kwa maana huu ndio mpangilio sahihi wa jihad fi sabilillah iliyo juu yake maamrisho ya mtume sallallahu alaihi wasallam akiwahusia masahaba hao jeshi lilipofika huko Mu'ta wakakuta jeshi kubwa la Warumi washajiandaa kwa ajili ya mapigano watu wale waislamu wako elfu tatu na Warumi wako wengi zaidi ya mara kadhaa kuwapita waislamu jambo hilo likawashangaza waislamu waliokwenda kule katika vita na wakaanza kushauriana kwamba tufanyeje katika jambo hili kwa sababu hawa ni wengi ima moja tupeleke ujumbe kwa mtume sallallahu alaihi wasallam atuongezee nguvu au tuingie katika vita hivyo hivyo Abdullah ibn Rawaha radhiyallahu ta'ala anhu akawaambia ya qaum enyi jamaa zangu wallahi namwapa Allah jalla wa ala innal ladhi takrahun hakika lile ambalo mnalichukia nyinyi huwa ma kharajtum lahu ndilo lilokutoweni huko mmetoka kwa ajili ya hilo tatlubuna shahada nyinyi mnatafuta shahada mfe katika jihadi fi sabilillah wa nahnu ma nuqatilu biquwwati wala kathra na sisi hatupigani kwa ajili ya kuwa tuna nguvu au tuko wengi ma nuqatilu illa bihadha ad-din alladhi akramana Allahu bih sisi hatupigani isipokuwa kwa ajili ya dini hii ambayo Allah ametukirimu nayo fa imma an-nasru wa imma ash-shahada ima tupate nusra kutoka kwa Allah jalla wa ala turudi nyumbani tukiwa tumesalimika au tupate shahada tuwawe katika jihadi fi sabilillah masahaba wakamkubalia faqalu sadaqa wallahi ibn rawaha wakasema wallahi amesema kweli ibn rawaha kisha wakaingia katika mapigano mapigano makali huku Zaid ibn Haritha ameishika bendera akiendesha vita vile akapigana mapigano makali Zaid ibn Haritha فقاتل hatta qutil akapigana mpaka akauawa radhiyallahu anhu wa ardhah kisha akaikamata bendera Jaafar ibn Abi Talib radhiyallahu ta'ala anhu na hali ya kuwa anasema ya habadha aljanna واقترابها طيبة وبارد شرابها والروم روم قد دنا عذابها كافرة بعيدة أنسابها alayya idh laqaituha dhirabuha asema ni uzuri ulioje wa pepo na kukurubia kwake kuingia katika janna ya Allah jalla wa ala ajiliwaza Jaafar ibn Abi Talib radhiyallahu anhu asema ni uzuri ulioje wa janna na kukurubia kwa janna hiyo mimi kuingia tayyibatun wa baridun sharabuha imekuwa nzuri janna ya Allah na ni baridi kinywaji chake warumu rumun qad dana adhabuha na Warumi ni Warumi tu ishakurubia adhabu yao atawaua hawa lakini kadhalika mbele za Allah jalla waala hawana nasibu wakifa katika kufuru waliokuwa nayo kwa hiyo Warumi si chochote hawa ishakurubia adhabu yao kafiratun ba'idatun ansabuha ni makufari hawa nasabu yao iko mbali kabisa alayya idlaqaitu hadirabuha ni juu yangu mimi kuwaua hawa nitakapokutana nao akawa anajisemesha maneno haya kwa ajili ya kujitia nguvu lakini Allah subhanahu wa ta'ala akiwatia nguvu masahaba hao wakiwa wanaitetea dini ya Allah jalla wa ala akaanza mapigano radhiyallahu ta'ala anhu huko ameshika bendera kwa mkono wake wa kulia faquti'at yaminu ukakatwa mkono wake wa kulia radhiyallahu anhu fa akhadha ar-rayata biyasari akaishika bendera kwa mkono wake wa kushoto wakaukata mkono wa kushoto fahtadhanaha baina adhudaihi akaikumbatia baina ya vikuku vyake vya mikono ili bendera ya mtume sallallahu alaihi wasallam isidondoke huku akiendelea na kuwashambulia makufar radhiyallahu ta'ala anhu wa ani sahabati ajma'in akapigana mapigano makali hatta kutil mpaka akauawa fakhadha rayata Abdullah ibn Rawaha akaichukua bendera Abdullah ibn Rawaha naye akapigana mapigano makali mpaka akauawa radhiallahu ta'ala anhum hawa ndiyo maswahaba wa mtume sallallahu alaihi wasallam na wakishikamana na mafunzo na maamrisho ya mtume wake salawatullahi wasalamuhu alaihi wetasawar hali aliyoipata Jaafar ibn Abi Talib amekatwa mkono wake wa kulia haikutosha akaishika kwa mkono wake wa kushoto ukakatwa akaikumbatia bendera aliyopewa na mtume sallallahu alaihi wasallam mpaka akauawa lakini hilo halikuwarudisha nyuma masahaba wengine kwamba mwenzetu ashaumia si tufanyaje wakaendelea na mapigano litakuna kalimatullahi hiya alulya ili neno la Allah liwe juu wainyanyue bendera ya Uislamu na neno la Allah liwe juu na Uislamu uwe wenye kushinda na hayo waliyafanya ibtighaa mardatillah kwa ajili ya kutafuta radhi za Allah subhanahu wa ta'ala na kwa sababu washahidiwa janna ya kwamba atakayeuawa hali ya kuwa ni shahidi yeye moja kwa moja ni katika janna ya Allah jalla wa ala kwa hiyo hawakuona la thamani kwa damu zao kwamba mimi shakatwa mkono itakuwaje sasa wao walishikamana na usia wa mtume sallallahu alaihi wasallam wa kuinusuru dini ya Allah jalla wa ala na kumnusuru mtume sallallahu alaihi wasallam kisha baada ya hapo wakashauriana masahaba ni nani wa kuishika bendera maamiri wote washauawa wakamteua Khalid ibn al-Walid saifu min suyufi akaishika bendera kisha na yeye akapigana mapigano makali mpaka akawanusuru waislamu na kuwarudisha katika mji wao hali ya kuwa wamesalimika baada ya kuwa shauawa masahaba kadhaa lakini wao washawaua hawa warumi waliojitokeza katika kuipinga dini ya Allah jalla wa ala na mtume sallallahu alaihi wasallam akiwa Madina kwa sababu yeye analetewa wahi akasimama mbele za waislamu na kuwatangazia kwamba akhadha rayata zaidu ameishika bendera zaid fa usib akauawa thumma akhadhaha jaafar fa usib kisha akaichukua bendera jaafar naye akauawa thumma akhadhaha abdullah ibn rawaha kisha akaichukua bendera akaishika bendera abdullah ibn rawaha fa usib na yeye akauawa kisha anasimulia Anas ibn Malik radhiyallahu anhu wa inna aynai رسول الله صلى الله عليه وسلم لتذرفان na hakika macho ya mtume sallallahu alaihi wasallam huko kibujika machozi anazungumza huko analia mtume sallallahu alaihi wasallam majemedari wake wameondoka kwa ajili ya kuitetea dini ya Allah jalla wa ala thumma akhadhaha Khalid ibn al-Walid kisha ameichukua ameishika bendera Khalid ibn al-Walid min ghairi imra pasi na kupewa na uamiri lakini baada ya kushauriana masahaba wa mtume sallallahu alaihi wasallam fafutiha lahu kisha kukapatikana nusra kwa sababu yake Khalid ibn Walid radhiyallahu anhu na imekuja katika riwaya nyingine hatta akhadha arrayata saifu min suyufillah mpaka akaishika bendera panga miongoni mwa mapanga ya Allah jalla wa ala Khalid ibn Walid radhiyallahu anhu hatta fataha Allah alaihim mpaka Allah akawapa ushindi juu yao kupitia Khalid ibn al-Walid radhiyallahu ta'ala an huu ni ufupi wa kisa cha ghazwatu mu'ta ndani yake kuna mazingatio makubwa ayuhannas namna masahaba wa mtume sallallahu alaihi wasallam walivyokuwa wakishikamana mafunzo ya mtume alaihi salatu wassalam na hasa wanapoahidiwa janna kwamba hapa ndio mahala pa kupata pepo wala ghairi basi wao walikuwa wakijitolea kwa nafsi zao na mali zao wala hawajali walichokiacha nyuma na kile kitachowapita katika mambo ya kidunia aqulu ma tasmauna billahi alhamdulillahi rabbil alamin وبه نستعين على امور الدنيا والدين والصلاه والسلام على اشرف الانبياء وامام المرسلين نبينا وحبيبنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين والتابعين لهم باحسان الى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا لقد كان في غزوة مؤتة عبرة لطلاب العلم حقيقة كنا katika kisa cha vita vya Mu'ta mazingatio kwa wanafunzi wenye kutafuta ilmu ayuha nasu ibadallah Allah subhanahu wa ta'ala ametuchagua sisi kuwa ni miongoni mwa watu ambao wanaitafuta ilmu ya kisheria na si kwa ujanja wetu bali kwa taufiki yake Allah jalla wa ala na mtume sallallahu alaihi wasallam amewaahidi tulabul ilm kwa ahadi nyingi za kwamba ndio wepesi wao wa kuingia katika janna yaqulu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam waman salaka tariqan yaltamisu fihi ilma sahala Allah lahu bihi tariqan ila al-janna yeyote atakayeshika njia akaiandamia njia ikawa malengo yake makuu ni kwa ajili ya kuitafuta ilmu ya kisheria Allah atamfanyia wepesi kwa sababu ya njia aliyoichagua njia ya kuingia katika janna nasallallahu yaj'alana minhum kwa hakika njia hii ina ugumu wa kila aina ina ugumu wa njaa ugumu wa mazingira ugumu wa maisha kwa ujumla na kila ugumu unaojua wewe ugumu wa kusemwa vibaya na watu wanaona kwamba jambo la kusoma ilmu halina thamani wala mtu hawezi kusoma elimu ya dini akawa na mipango kwa hiyo ni kila ugumu ambao unahitajia subra ya hali ya juu na watu kuchukua azima katika njia hii na kutorudi nyuma kwa sababu kupitia ilmu ndipo kunapatikana humatu din watu wenye kuihami dini ya Allah jalla waala kikweli kweli kwa hujaj na barahin kwa yeyote atakayeleta batil na kufru na ilhad na nifaq katika dini ya Allah jalla waala silaha yake pekee ni ilmu ya kisheria aliyoibeba mtu pamoja na tabu zinazopatikana ndani yake tukisha yajua haya ayuhannas sisi tumejinasibisha kwamba tunawafuata salafu salih ambao wao tumeona kwamba hawakujali lolote katika matatizo waliokutana nayo wakati wa kuitetea dini ya Allah jalla wa ala wa hakadha yanbaghi li talibil ilm kama hivyo inatakiwa kwa talibul ilm angalia matatizo tuliyoeleza huu ni mfano katika vita vya Mu'ta lakini maswahaba wamepitia vipindi vigumu ukisoma sera yao utashangaa na unaweza kuona kama vile ni maigizo na mambo hayakutokea lakini ndio uhalisia na ukweli kwamba mambo haya yamewatokea maswahaba wa mtume sallallahu alaihi wasallam kwa ajili ya kuinusuru dini ya Allah jalla wa ala vipi ayuha talib unakaa kwa sababu tu ya njaa kwamba unajua pagumu hali ya mazingira ngumu mimi bana siwezi acha nikapambane huko ukaacha jambo la thamani ambalo ushajua kwamba janna yako iko hapo biidhnillah taala na wepesi wa kuingia katika janna ni kwa sababu ya kutafuta ilmu halafu waacha kizembe waamua tu kuiacha njia hii bila shaka ni kuidhulumu nafsi yako inatakiwa sisi tukae namna tunavyosoma na yale tunasomeshwa tuyazingatie na kuyatia katika tatbiki katika kuyafanyia amal yale tunayasoma na miongoni mwa hayo ni kusoma sera za waliotangulia namna gani dini mpaka imetufikia sisi walipitia mazingira yapi sisi si kwa sababu ya njaa tuache kutafuta ilmu au kwa sababu umeudhiwa na mtu fulani ukaamua ah kama mambo ya dini basi tena unajidhulumu nafsi yako na umekosa ujira mkubwa waonaje wewe unaingia katika janna kwa wepesi anbiya Allah subhanahu wa ta'ala wametumwa katika ulimwengu huu kwa ajili ya kuulingania watu kwamba wao wameandaliwa sehemu mbili imma aljanna wa imma an-nar na'udhu billahi minan nar wa nas'alu Allah aljanna wameandaliwa ima pepo au moto alafu wewe ushasahilishiwa kwamba njia nyepesi ya kuingia katika janna ni kudumu katika kutafuta ilmu ya kisheria ima kuifunza ilmu hiyo au kujifundisha alafu wewe watoka kwa sababu ya vitu vidogo ambavyo havina thamani kwa sababu tu umekuwa na njaa kwa sababu umeshawishiwa na watu fulani bila shaka jambo hili natakiwa tulitazame tudumu katika njia hii njia ya ilmu njia ambayo ina ugumu wa kila aina lakini Allah subhanahu wa ta'ala maana Allah yu pamoja nasi ikiwa tutakuwa wa kweli Allah atatupa khairi ya'lamillahu fi qulubikum khairan yu'tikum khaira Allah akijua katika nyoyo zenu khairi atakupeni khairi nyinyi ikiwa mtadumu katika njia hii na tukawa wa kweli tuna ikhlas tunasoma lillahi rabbil alamin litakuna kalimatullahi al-ulya Allah subhanahu wa ta'ala tatunusuru na wala tusijali mitihani mbalimbali tunayoipitia katika njia hii kwa sababu ndiyo dabu ya salihun ndiyo njia ya waliopita kabla yetu walipitia katika mazingira magumu mpaka kuitetea dini hii ya Allah mpaka neema hii imetufikia sisi basi na kuamua sisi wenyewe bali nitafikiri Allah jalla wa ala kwa ndugu zangu waislamu wasia wangu kwa tulabul ilm tudumu katika njia hii na tuwe wa kweli na tumuombe Allah tufishe katika njia hii na kadhalika tuwe na liwazo na mafunzo ya Allah na mafunzo ya mtume sallallahu alaihi wasallam umri wetu ni mfupi hata ukiamua kwamba mimi njaa ulikotoka na unakokwenda Mola ni mmoja anayekuruzuku ukiwa hapa ndiye atakayekuruzuku ukiwa Dar es Salaam ukiwa Tabora ukiwa sehemu yoyote ile huyo huyo ndiye anayepanga riziki yako na hutozidi kiwango chako alichokupangia Allah jalla wa ala waonaje wewe waishi maisha ya tabu hapa duniani lakini wafa hali yako umeridhiwa na Allah subhanahu wa ta'ala wangapi tulionao katika wanafunzi ambao tulikuwa nao leo hatuko nao wamekufa katika njia hii huoni wivu wewe na wewe ukafa katika njia hii ya kutafuta ilmu ukaridhiwa na Allah subhanahu wa ta'ala huzijui ayat Allah jalla wa ala katika suratu an-nisa asema waman yakhruj min baytihi muhajiran ila Allah wa rasulihi thumma yudrikuhu al-maut faqad waqa'a ajruhu ala Allah wa kana Allahu ghafuran rahima yeyote atakayetoka nyumbani kwake muhajiran ila Allah wa rasulihi amehama kwa ajili ya Allah na mtume wake sallallahu alaihi wasallam kwa ajili ya kuinusuru dini ya Allah jalla wa ala thumma yudrikuhu almaut kisha ukamdirikia umauti akiwa njiani ima moja amefika katika malengo au yuko njiani anatafuta ilmu ya kisheria au kuitetea dini ya Allah subhanahu wa ta'ala faqad waqa'a ajruhu ala Allah huyo ujira wake ushatoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala ashaandikiwa ujira kwa moyo katika tulabul ilm huyu ni katika mujahiduna fi sabilillah huyu alikuwa katika khairi fulani ndio nia yake hutaki kuingia katika zumra hii sisi inatakiwa tujipange na jambo hili na tuamue hasa na tumuombe Allah subhanahu wa ta'ala taufik na tusijali juu ya wale ambao wametunyima nusra katika jambo hili wakasema maneno mabaya dhidi yetu au tusijali njaa tulizokuwa nazo kwa sababu subra ndo muhimili wa amali zote na Allah subhanahu wa ta'ala anaelezea kwamba katika janna watu watakapokuwa washatulizana katika pepo ya Allah jalla wa ala na tunamwomba Allah tujalie kuwa miongoni mwao malaika watakuwa wanaingia katika kila mlango wal malaikatu yadkhuluna alaihim min kulli babe na hali ya kuwa malaika wanaingia kwa wahalul janna kutokea kila mlango salamun alaikum bima sabartum fa ni'ma uqba dar wakiambia salamu iwe juu yenu amani iwe juu yenu kwa sababu ya vile mlivyosubiri katika matatizo ya huko duniani Allah subhanahu wa ta'ala amewapa janna hii na ndiyo mafikio mazuri na bora ya nyumba ni nyumba ya akhira pepo ya Allah subhanahu wa ta'ala lakini kwa kumalizia khutba hii nitumie fursa hii kuwanasihi aghnia ambao Allah subhanahu wa ta'ala amewafungulia katika fadhila zake kwamba miongoni mwa sehemu za kuwekeza mali zao ni katika vituo vya ilmu kuwasaidia tulabul ilmu na kadhalika wale wanaosimamia jambo la dini ya Allah jalla wa ala una faida gani wewe ya kuwa na mali yako alafu haifanyi kazi ya jambo la dini yako ambayo ndiyo sababu ya kuingia katika janna hujui kwamba huo ni mtihani umepewa Allah subhanahu wa ta'ala ayuha nasu ibadallah fakri na ghina ni mtihani kutoka kwa Allah jalla wa ala humtahini mja wake kwa hilo wanabelukum bisharri wal fitna sisi tunakutahinini nyinyi kwa shari mbalimbali maradhi njaa na ukame na mengineyo wal khair na khairi kama alivyosema mufassirun kwamba alghina mtu kuwa na ukwasi na afya huo ni mtihani kwenu nyinyi mmepewa lakini mfahamu kwamba hizo mali mtakapokufa mnaziacha hapa duniani yeyote ambaye Allah amemfungulia katika mali ikawa hazitumii na hazisaliti katika khairat afahamu kwamba mwisho wake ni kaburi lake siku ukidondoka wewe hizo mali zako hazikusaidia chochote waonaje unakuta mbele za Allah subhanahu wa ta'ala ujira wa kile ulichokidhamini katika jambo la dini ya Allah jalla wa ala umewadhamini tulabul ilm ambao wamejitoa maisha yao wakaacha familia zao pamoja na kuwapenda wazazi wao na watu wao wa karibu walikuwa na marafiki walikuwa na vitu vyao vya thamani wakaamua kuviacha na kuvipa mgongo kwa ajili ya kusimamia jambo la dini yetu hii ya Uislamu ukaweka msaada wako hapo kwa sababu ya kuiokoa nafsi yako waonaje siku ya kiyama unaletewa malipo wewe kwamba kwa sababu ya kile ulichokifanya watu wakasoma wakaitetea dini ya Allah jalla waala kwa sababu ya msaada wako na waonaje wewe kinyume chake Allah subhanahu wa ta'ala anakuunguza wewe siku ya kiyama na mali zako ulizokuwa nazo kwa sababu ya kuzilimbikiza walladhina yaknizuna dhahaba walfidda wala yunfiqunaha fi sabilillah fabashirhum bi'adhabin alim Allah jalla wa ala yaqul na wale ambao wanalimbikiza dhahabu na fidda na ikawa hawajitolei katika njia ya Allah subhanahu wa ta'ala wape bishara ya adhabu yenye kutia uchungu kwa ndugu zangu waislamu inatakiwa sisi tukikaa tulitafakari jambo la dini yetu na utafakari ni mchango gani ulioufanya wewe wa kuipeleka dini ya Allah jalla wa ala mbele wewe ni katika wenye kuinusuru dini au wewe ni katika wenye kuisawisha dini zorote kuanzia tulabul ilm na kila anayejinasibisha na jambo la dini yake akae peke yake alitafakari jambo hili kwamba lau kama naondoka mimi naelekea kwa Mola wangu leo ni kitu gani nilichokitanguliza kisha waangalie waliokutangulia kabla yako jamaa zako ambao wana umri kama wako walikuwa wana matumaini kama yako ya kuishi leo na kesho lakini leo na jana wamezikwa wewe una khiari gani kwa Allah subhanahu wa ta'ala kitakuchukua kuchukua wa madha qaddamta lighad na ni kitu gani ulichokitanguliza kwa ajili ya kesho kwa ndugu zangu Islam nimetaja kisa hiki cha ghazwatu mu'ta nikifananisha na jambo la kutafuta ilmu kwamba maswahaba wa mtume sallallahu alaihi wasallam walipitia matatizo mengi katika kuinusuru dini ya Allah jalla wa ala na kadhalika kila atakayeandama njia yao lazima apitie matatizo mengi lakini inatakiwa achukue azma ya kutorudi nyuma kwa vishawishi vya yeyote wala kukosa chochote katika mambo ya kidunia kwa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 يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله وسلم على نبينا